I just want to share uh, a couple of things, and then then we're going to pray for people. Сакам да споделиме неколку работи и после ќе се молиме за луѓето. And um, in Matthew, it says that uh, the kingdom of God, the, uh, it says the kingdom of God suffers violence, and the violent take it by force. Во Евангелието по Матеј постои стих кај што Господ Исус зборува, а Царството Божие веќе насилниците го грабат, Со напор влегуваат во него, на сила. And there's in some things in the kingdom you get just by being a son. Некои работи има интересни дека во Царството Божјо ти добиваш само заради тоа што си син или керка Божја. Other things you get in the kingdom and you take them by force. Други работи пак од Царството Божјо треба да направиш напор малку да наречам да се помачиш да ги земеш на сила. If you want to see breakthrough in this in this land, Uh, if you want to see breakthrough in this land, there's some things that you're going to have to have a tenacity to go after. Така да има некои работи за кои што ако навистина сакаме да видиме пробода во оваа земја, ќе треба да се покаже усилие, напор за да дојде прободот. You have to take a stand on some things and say, God, I'm not going to stop praying until I see this breakthrough. И у таа смисла треба да кажеме, Господи, јас не се откажувам од молитвите, се додека не видам пробудот или не видам одговор на молитвите. Sometimes, uh, sometimes the enemy has been in, in places for so long М, По некој се случува да на определени места гјаволо се забарикадирал и стоја таму со толку многу, да не речем со векови. Така да е потребна една духовна борба, едно борење со него за да го изгонеш од таму. Кај што ке застанеш тврсто и ке му кажеш гјаволе, немаш веќе право да бидеш ваа земја. And you have to persevere. И у тоа треба да се истрае. Perseverance equals faith. Затоа што истрајноста покажува вера, еднакво вера. You say, God, I'm not going to stop praying and I'm not going to stop moving forward because I believe you want to move. Со тоа ти кажуваш, Господи, јас нема да прекинам, ќе ти верувам се до дено, додека моите очи не да видат одговорот на молитвата. Uh, and let's actually turn to, uh, to Luke. Luke um, perfect. Luke 8 15. И ќе свртеме во Евангелието по Лука 8.15. And uh, I'll just read it in English and then you can translate. Аха. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. А тоа што падне на добрата земја, се тие што го слушаат Словото и го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод во тропение. So the seed is the word of God. Семето е Словото Божјо. And those with a noble and good heart, that's us. Тие со добро, чисто, благородно срце, тоа сме ние. Да да Откупените од Господа. Оние кои што се препородени. Чии срца се очистени со крвта на Господ Исус. И ние го слушаме Словото Божје, нели? Кој денеска се слушна пророчко слово за својот живот? Who here has had prophetic words about this nation? А кој предходно има слушано а, пророчко слово за нацијата, за народот наш? Who here has given a prophetic word? И на кој му е давано се до сега веќе пророчко у живот? А, кој е давал? Yeah. Кој давал се? The word of God, spoken by the Spirit of God. Значи, Словото Божие зборувано преку Духот Божи. So we produce a crop when we, uh, through a noble and good heart, which we have. И ние даваме плод од тоа чисто и благородно срце кое што го имаме. We've heard the word, right? Го чувме Господа, We retain it. го задржуваме, We don't lose it, не го губиме and we don't say, "Well, maybe that was from God." и не велиме, еми, може па не беше од Господ, од кај да знам. And we, we, reta- we write it down, we treasure it. Ние ги запишуваме тие зборови затоа што ни се You драгоцени guys ги write down your чуваме. prophetic words. Затоа што веруваме дека навистина се You пророчки have them, зборови. and you retain them. Ги слушаш и ги задржиш. And by persevering, И produce a crop. преку истрајност тоа семенце дава плод. I think the last part is the hardest part. И верувам дека последниот дел е уствари најтешкиот дел. I think the last part is one that we need to learn a little bit more. И верувам дека тај последен дел е уствари оно за кое што ние треба да учиме малку повеќе. Most people understand they have a good heart and that they and they heard the word and they retained it. Повеќето луѓе се имале добро срце, биле препородени, чуле пророчко и го чуваат. But it's through perseverance that you produce the crop. но не истраат. Потребна е истрајност за да се роди плодот. It just means you keep going and you don't give up. Тоа значи едноставно ти покрај се продолжуваш и никош нема да се предадеш. Амин. And it, now you don't have to persevere if everything's good. Ти, не ти е потребно да кажеш, леле, каков напор правам, кое се е добро околу тебе. You only persevere when there's resistance. ти истрајуваш и правиш напор кој има отпор, противење. But I believe the greater the resistance, the greater the breakthrough. Амин. Јас верувам дека колку повеќе е големо противењето, посилна е победата, пробивот. And so you have a word from God and you're going for it. И значи имаш слово од Господ и одеш во спорување на тоа слово. You're praying for revival, you're praying for healing, whatever it is. Се молеш за пробуда, се молеш за исцеление, што и да е тоа што си го чул од Господ and uh, and you get opposition. И се случува гавол ќе издигне противни, противници. Someone slanders you. Некој ќе почне да те оговара. Someone doesn't get healed. Некој не бива исцелен. Or or the nation looks like it's it, it, it's going to hell. Народот за кој што се молиш, на нешто на подобро почне да пропаѓаш, ни полошо станува. But whatever it looks like in the natural, you have to hold on to the word of God. Амин. Не битно толку како ти изгледа на тебе со природните очи, побитното е оноа што си го чул од Господ и си го видел со духовни очи. Е тоа е покажува вера. Бог е погледнал небото и гледа вера. Faith just means I keep going. Верата се покажува со истрајност. Faith just means I don't give up. Верата вели јас никош нема да се предадам. Some people are asking, Lord, I want to be a man of great faith. Некои луѓе барат од Бог, Господи, јас сакам да бидам голем човек на верата. Then just keep going. Еми продолжи тоа. Just keep obeying Jesus. Продолжи да се покоруваш на Господ Исус. Another way to explain faith is actually faithfulness. Друг начин да се објасни верата е преку верноста. It means you don't give up. Не се предаваш. You keep obeying. Секогаш продолжуваш да се покориш на твојот Господар, Господ And, uh, James says uh, that count it all joy when trials come. Во Јаков посланието ни се вели, радујте се, браќа мои, кога ќе имате многу искушенија. So this is amazing. Listen carefully. Слушайте внимателно, неверојатно е. You get a word from God Добиеш Слово Божјо and you retain it. и го задржиш у себе си. Then the enemy comes and he tests the word. И тоа ќе дојде непријател и ќе почнува да го тестира Словото, да искушува. The enemy testing the word of God is proof that the word is real. <laughs> Тоа е добро. Колку тоа непријатело се обидува да те искушува, уствари само покажува дека си чул вистинско слово Божје. That's why James says to be joyful. Затоа Јаков ни вели, радујте се, браќа мои, the word is искушувани. If it's the word of God, it will come to pass. Затоа што ако е вистинско слово Божје, оно ќе се оствари. Амин. So that's why he says rejoice. Затоа Јаков ни вели, радујте се. Count it all joy when you face trials. Затоа што знаете дека минувате низ искушенија што исклучуваат на вашите браќа низ цел свет. Because the testing of your faith develops perseverance. А искушенијата создават трпеливост. And perseverance produces a crop. Трпеливоста да раѓа плод. Isn't that amazing? Нели е тоа неверојатно? So all we have to do is just keep going. Се што треба да направите е само да истраете во верата ваша. And, uh, and the Lord will be faithful. И Бог ќе биде верен, затоа што е секојаш верен. Now, um, I'll just share a testimony of what this looks like in my life. Јас споделив сведоштво за тоа како беше во мојот живот. I was in Walmart Бев and во тие Walmart продавниците I saw a lady and she, she had a tag on that said hearing impaired or uh, ba- uh, bad hearing. Like she, she, wore, she wore a tag that, yeah, said Аха. she had bad кој hearing. што имала а, табличка или напис некој на кој што пишувало дека слабо слуша. Слабо слушам. And I said, that is, that's not right. She shouldn't have to wear a tag like that. I'm going to pray for her. И веднаш јас не се согласив со тоа, реков, тоа не е во ред, не би требало да е така. I said, Can I pray for you? And she, Дојдов кај неа и реков, може ли да се молам? she said, Not when I'm working, when I get off work. И таа кажа, после, не сега додека работам, после работа. So about an hour later, I catch her as she's walking out the door, Така да, еден час подоцна, она завршува со работата, јас тркам кај вратата, and, and I, we sit down, and I begin to talk to her. седнувам и почнувам да изборувам. And she tells me she's 80% deaf since birth. Вау. И ми она кажува дека, уствари, она е 80% глува уште од раѓање. She has hearing aids in her ears. Дека има а, слушни апаратчиња во незините уши. Now this was early. This was early in my uh, in my days of praying for the sick, Ово беше во самите почетоци на моите молитви за болните. and I was just hungry to see someone healed. А јас бев толку гладен да видам некој исцелен. And she was. Um, I really believe God wanted to heal her. И навистина верував дека Бог стварно сака да ја исцели. I had a, a, a compassion for her, Имав сочувство за неа, жал. and I said, "Listen, I believe Jesus can heal you. Can I pray for you?" и реков, слушай, стварно мислам дека Исус сака да ти исцеле, сакам да се молам за тебе. And she said, uh, uh, she said, you know, maybe it's not time for me to be healed, and she made a bunch of religious excuses. И она ми кажа, бе, добро, може би не е Божјото време за мене да бидам исцелена, и почна да ми дава разни <laughs> оправдувања за што не би требало. And, and she said, you know, if, if God wanted to heal me, why wouldn't he heal me right now? Ако не може да ми исцели, зашо би ми исцелил баш сега? And she said, maybe, uh, maybe I'm supposed to be this way. Може би јас сум така родена, може би таква треба и да си бидам за се станам. So you see what's happening? I believe God wants to do something, Гледате што се случува. Јас сакам да ја храбрам дека Бог but ќе ја what's, исцеле. what's coming at me is the enemy. Оно што доаѓа наспроти мене е непријателот. I'm just meant to be this way. Ми јас сум таква создадена. And he's just speaking lies. И почнува да зборува лаги као. You know, this, this isn't going to happen right now. Нема да се случи баш сега. And he's saying, she's had this from birth, nothing's going to happen. Таква сум родена, веројатно ништо нема да се And случи. there's this wall. И си отиде. There's this wall of the enemy puts up. Аха, имаш еден, еден зид само од непријателот као противење. But I said, I'm, no, I'm going to pray for you. И реков, не, јас ќе се молам за тебе. So I put my hands I, like this, not touching, but close to your ears. јас ги ставив ръцете без да е добро, но близко до нејзините уши. And I pray once. И се молам само еднаш. Nothing happens. Ништо не се случи. But I'm like, no, oh, God, you want to do something. So I said, can I pray again? She's like, okay. Без, second time. Без сигурен дека Господ сака нешто да направи реков Господи, ајде да се молам и втор пат. Ears be open in Jesus name. Нека да ушите се отворат во името на Исус. And, uh, and again, no, no difference. Повторно, ништо не се случи. And she's like, you know, maybe, maybe I'm like the blind man. Uh, I was meant to be this way. And I said, no, Jesus healed the blind man. И она почна да справда, бе, може би као слепиот, е што бил Господ не сака да ми... Не вика, јас верувам дека Исус го исцели слепиот. I said, no, I'm going to lay my hands on you one more time. Ќе ставам уште еднаш ка раце на тебе за да се молам. So I put my hands right on her ears И ги ставам моите раце на нејзините уши and I prayed again. и се молам повторно. And I said, do you feel anything? И ја прашам, ти чувствуваш ли She нешто? says, yes, there's something moving around in my ears. Вели, нешто почна да се движи во моите уши. And I was so excited. I, I jumped up and I was like, yes, we're going to pray again. И јас бев толку храбрен. Да, ајде да се молим And I повторно. prayed again. И повторно. And, um, and she took out her hearing, aid, hearing aids and she was able to hear. She said about 50% better. Вау. И ги трага слушните апаратчиња и вика за некои си 50% од прилика се сега можела по-добро да слуша. And uh, and uh, I prayed one more time, and she got up to about I can't remember exactly. It was around 60 or 70 seconds better. И вика се молев уште еднаш и она рече дека било веќе 60-70% по-добро. But it was amazing because uh, I was just by myself, and I'd never seen a miracle like that by myself. Беше неверојатно заради тоа што мици имаш повик од Господ. <laughs> затоа што беше неверојатно прв пат гледам исцеление. Yes, heaven is heaven is calling. Yeah. Um, Небесна музика се слуша. But, but what if I given up praying the first time? Но зошто, а што ќе се случи ако се откажев од првиот пат? Or the second time? Или вториот пат? But I believed God. Ама јас му верував на Бог. And the evidence that I believed God Доказ дека јас му верував на Бог, was that I kept praying, јас продолжував да се молам, was that I kept going. да продолжам. And I didn't stop. не престанува. And that's what we do in the kingdom. И тоа е оно што го правиме од Царството Божие, кој тај се и што we are the righteousness of God. И ние сме праведниците Божи, нели? The righteous live by faith. Праведникот ќе живее по вера. Тоа значи никош ние не се откажуваме од Бог. Амин. Дури пекло да се случува околу нас, ние продолжуваме со Бог. And we say, Jesus, I believe you want to touch this earth и ќе кажеме Господи се ние веруваме ти ја допираш земјата сега. I can't tell you how many times I've been so discouraged in my walk with Jesus. Не можам да ви опишам колку многу пати сум бил обесхрабруван во моето осекојдневно одење со Исус. Been depressed, been like God, you're not healing anybody. I don't even feel you today. Сум бил депримиран, луѓе не се били исцелени, викам Господи, зашо не исцели никој денеска? But I keep going. Ама продолжувам. I say, God, I'm just gonna, I'm gonna be faithful. Едноставно со тоа сакам да му кажам Господи, јас ти останувам верен покрај се. I'm gonna be faithful, full of faith. Сакам да бидам верен или верник, некој што е полн со вера, со верност кон тебе. Нај најблаго преведено. And that's who we are. И тоа е оно кој сме ние. We are the righteous that live by faith. Не сме тие праведници кои што живеат по вера. So I want to encourage you that you can see your city transformed. Затоа верувам и сакам да ве охрабрам вие можете да го видите вашиот град променет, трансформиран. You can see the word of God um, that's spoken over you fulfilled. Амин. Вие можете да дочекате да ги видите исполнувањето на пророчките зборови кои што се биле зборувани за црквата. Just believe and keep walking. jednostavno veruj i proluži da slediš Gospod Isus po svojoj pati. That's good To je dobra vest, ne? We don't have to do it. Aleluja! We just have to Slava ti Gospodi. All right? I stalno treba da podolžime na našio so Bog.